sur još Anahar e, e, nalazi sajet koji govori da svi pengamberi, svi ljudi imaju svoje karine, svoje pratioce, šeitane, koji im došakavaju. I to ti kad pričaš sa sobom, kažu monolog, stvar to je dijalog. Jer imaš ti nekoga s kim pričaš, potnič, šalje, impulse. Znači nema monologa. I sad dobiješ jednu informaciju i onda kažeš šta ću dobiješ i iljuku. Nemoj tako, ne lako. To imaš ti s kim pričati kad si sam. <clears throat> pa Allah, eto, sačuvaj pengamere. Znate mi da je šetano ono, Allah pre jedno vrijeme dozvolio, dok bi Džibriju objavu dostavio, on bi ubacio nešto svoje. Šetan ubacio u objavu, da on doda nešto svoj, svojku riječi. Pa je Allah očistio je to što bi šetan došao na um. Zato se učimo zbiva kad se hoće Kur'an učiti to šeitana se traži zašto? Kad hoćemo Kur'an učiti. I svi mi imamo svoje karine. Samo što je Pinkamberu, kažemo ono ne veziva dobro. Taj karin, taj bratija, šeitan, koji se spominje. I ti nekada možeš sanjati svog oca da ne prije tvoj nego sanjaš karin njegov. I <clears throat> on žive po 1000, 2000 godina sad mora tvojeg oca da ponaša pacom i govorom. I da glumi tvojeg oca u Kad im hoće. Jesi razumije, Svaki ima svog šeitana i sad se oca pretvori u Mene jedan priču još se živi. Kad ja svog oca vidim ja radim predsjeću Austrije, tamo radim, ja sam se ispričao pola sata, ja svog oca vidim uživo, ne znam, Uživo i pita me što mi je došao na dženazu sve, ispričao se s ocem. sad, je li to bio otac, se razumio? Ili je bio šeitan koji se pretvorio u njegov lik. Kad meni kaže dole, moj učenik dole, u teki jednoj, da ne kažem gdje. Znači, minutu me gledao, kaže, u u cikru, a zna da nisam tu. Ja ovdje, gdje dole? Dole, taj kanton, tuzanski. I sve razumili, vidi me u halki, što me nisi odbitno, da vidiš što sam ja to stvarno. Ovo su se žive istine, to vam govorim sad. Ili se to tebi sam čini da sam ja bio, on me lično me vidio. Znači možda se šetan čim pretvorimo vi. Neću reći sam svijeta da se mene pretvorio. <laughs> A to Allah zna. Uglavnom da vam kaže svega ima. Isto kad nekog na hađe vide, kaže je vidio te ja na hađe. Može neko zadobiti njegov lik kad se pretvori da ti njega vidiš on ovako Eto, to je ta opcija kad nekog vidiš na dva mjesta. To je pretvaranje duhovnih strine, džina, šeitana, velika u određene nečije likove. Sad ste vada smontali. I kad dođeš ogledat nekom i kada te ogleda njegov, kaj ti sve kaže Moj sad, kad bi ja, ja nekom odšao. Znači, mogu bi sve od mene ispričati ono da kaže, jer on je samo. I kako ti učiš i tvoj džin, šetan s tobom zajedno uči. I sve zna o tebi. Nemo se ti sad pravi pametni. Znači, da znaš da imaš borbu, pored mene je kako imaš i svog pratilica koji je uvijek u zadnju. Po koga Allah pomogne. Zato, zato uvijek učimo biti smilu da imaju meleke koji pomažu. Samo su oni na našoj strani. Znači, meleke koji ti žele dobro. Zato se stalno uče uzu bila bismila zato se sabestom jer moraš se boriti. Onaj ko se ne bori, on je skroz u on, onda on, onda on postani vidljivi šeitan. Jesi me razumeli? Onda on ne toga što ne vrga nikom. Ured, on onda radi za šeitana on je i drogu. E, eto, ja se ispričam. Ova into ti aktere nam bili arde ili kad se bili la, ako bi ti slijedio većinu, kaže Allah Đelešanu. Ako bi išao za većinu, jer otišao bi pravo puta. Znači šta je poruka? Da će uvijek manjina biti na pravom puta, većina će biti u To je poruka. I nemojte ići uvjeri onom devizom. Hajde svi. Ne. Uvjeri ne i svi a u Dunjaluku ide sasvim. Moj bi Tito izašli, izašli u šerićima tamo i gledali šta svi radi da i radi. To je sasvim. Ako vidite da sad zlato se kupuje, kupuj i zlato kroz pare. Jer parac će propast. Kupuj zlato, jer to je svi. Znači svi najviši šta treba. Ali umjeri, ne ide sasvim. Što ja već vam rekao, Islam je počeo sa garibima i završit će sa garibima i blago garibima. A znate koje je to je budala čovjeka, usam. Nema veće samoće nego čovjek rožen, gani, pa je čovjek sam. Pa Islam je započeo kao pojedinac i završio tako. Pa blago ga bilo, i uvijek je bilo malo što vanja. A ono što ne je bilo uvijek, uvijek namene su Eto, tako da nemojte se, ono, kad je hajti sasvim, nemoj sasvim. Kad masa plaće, vjernici se smiju. Dok masa plaće, neka je krtutma. Onda vjernik veli, ovo dobre. Dok on dok rulja plaće, nešto se dešava. A kad se masa zabavlja i smije, onda vjernici plaće. Nije dobro. Nije dobro da se oni zabavljaju. Eto, to je razlog. razlike. Jedite ono čime spominjete ovo ime. Ako nije, bar vi spominjete. Kako ima duh resmu, ali jedite i spomenite Allahovo ime. Što je rekao vam, jedite s ovom i spomeni Allaha kad jedeš. Znači, prouči bismilu, ne odme Boga da jedeš, nego prouči. Ovdje je reč, spomeni, prouči. Pa kad doš jest, poruči nam u hranu bismilu. Da ona hrana dobije drugi opet. Kad hoćeš vode, napisa ja, zaboravim često. Bismila je nek uđe, ona bismila će ući u vodu. Ono Allaho ime će zadahnuti, vodjena voda sasvim drugačija. I ona kahla, reci bismila, i onda vode bismila u kahlu, u, u da dobije drugi sastav. Zašto Haredu nije otrov bilo. I rekao bi svi i on popio čašu otrova. Jer ona je rekla, ako izaziva smrt, da popio otrov. Hared je uzio otrov i popio, nije mu, nije mu škodio. Kako ja ne znam? Tu fizika ne pomaže. Ni medicina ovak zakon. To je van to je čudo bilo. Nije umro. Ali rekao bi, svi i rastilo se. Ko zna kako je rastilo, ne znam. Nisam ja više pametno. Eh, koga Allah uputi, kaže, ja rah sadrno ove islamu. Njemu je fino, njegova prsa su otvorena za islamu. A koga Allah želi da ostavi u zapadu, sada da dajika, njegova prsa su skučena. Ko kad treba skočiti, tvoje vatu, a ne mere. Sad znači da trebam gore skočiti. Juj, sam se napinju. Znaš da ne mereš skočiti. Tako je njemu teško koga Allah nije putio. I ti vidiš ljude koga nije Allah da Bog sačuva. Što ti njemu više govoriš, on sve govori. Zato nemojte, nemojte nagli Isto kad čovjek na ženu, ili žena na čovjeka. Polako, mora ti još gore odvrati ili odvrati. I ti kad nekom je previše govoriš, haj klanja Ne moj, on još gori reći, moj ga to, što puši, on još gore reći. Pusti to, lako, Allah da ti iznuža. Ja ja radiš ovako svana, šta će biti? Rasprca, sve udružiš. A kad ona sazrije, kad se iskreće, šta bude? Fino, se sam svoj uči. Da je iznutra osjetiš tu promjenu. Dakle, Allah da nemoj ti svana kruha. ćeš jaje i šta si napravio sam belaj. Razmazno se sve ono. Pusti nek te iznutra pa će se ljubska podmući sama. Izaće pile iznutra. Kad, kad dođe vrijeme, se razumali, mora ostaje. Mora koška ležati na njim pilicima. I to živo pile. Kad se neko pitali, kako ti vjeruješ u Boga? Kaže na osnovu jajeta. Kaže, kako? Pa iz jajeta živo pile izajde. To je stvarno čudo. Šumance, minance, ti tu ima dihanja, života. Srce kuca, pile. To je čudo Bože iz jajeta pile izajde. Živo. A jajeta izgleda mrtvo. A če je život? Ko daje život? Kako je čovjek skonto na osnovu jajeta da vjeruje u Boga? Pile. Zato je naša djeca sad robota. On sam pored kompjutera, evo da to kažem šta što snimam, ja vas jednom radim ću vidjeti kako skaču. Rekao, oni su kad izađu s kompjutera iz kuća, isto tela radiš, ali to je sad kuha, oni su uveći i tebe, jer oni kuda ne, ne vide ništa kad se dale, znam te što radi. Kako su to robarska djeca, nemaju prirode, nema kiladi, nema kokoša, da vidi malo kako grad raste, kompi, sad na kompjuter, to je robotski sistem. Ja sam ga ovako, kad odim u školu, sve sve nam kad oni nadate da udariš. Ne bi oni ništa, da li kada piše ništa? A pa Bog sačeva. Neće meni zavjeti, vidim meni neće te trave, ono neko. E, zato, kaže, smatrajte sebe mrtvim, jer će se svi Allah raditi i odgovarat ćete za svoj život. Ovo, kad bi mogli sebe ubijeti da smo mrtvi, lakše bi umrli. Da sebe svi smatramo već mrtvi, već sad, vidiš ovo da ću u ne bi se ona, baš ne bi se puno ni povijelo, ne bi se puno ni diketio. Kad vidiš da ova ruka koju toliko ti i tijelo radi, da što sve struni, baš struni. I kad bi sebe objede da si mrtvac, lakše bi. Lakše bi podnosio mnogi udarce naočio. Ne bi se puno ni mučio sa mnogim problemima. Dalje, kaže, mušrice su govorile, vidiš što opet mušilice išli, i šrice, kumle, nešto rekao, šada, ovo vam maš rekao. Pa kore da Allah, ti mi ne bi bili mušilice. Eto, oni posmatraju smatraju sudbina, nama je sudbina da mi budemo mušnici. Sve je sudbina, Oko ti znaš da sve je sudbina. Pa ja, Allah kaže, dajte dokaz. Gdje imaš? Gdje si pročito? Kul hele indakum min ilmin fa Pa dajte nešto dokaz, nego samo lažu. Oni sad sad tak, tak time vadje, eto meni je sudbina da ja ne vjerujem, meni je sudbina da ja uradim Kad je ona rekao, meni je sudbina da ukradim, pa onda ona kaže, ona je sudbina da te udarimo. Eto, ako je sve sutra i evo je sve super. A gdje sve sutra? ali ti ne znaš šta ti je sutra. Ne mene što će, e, to, to, Dobro? Ko dođe sa dobrim djelom, dobit će deset puta više. Ako dođe sa grijehom, dobit će samo taj grijeh. I sad zamislim, danas uradiš jedan grijeh i jedan seba. Koliko imaš? Imaš deset naprema jedan. Deset seba uradiš, imaš stotinu, naprema deset, ako deset grijeha uradiš. Sad bi trebao uraditi sto grijeha, razumiješ, i deset se vapa da budeš na Jesi mi dobro izrečio? Sto grijeha i deset se vapa i sad kaže, baš je velika propalica kome jedinice i deset. Znači, trebaš biti tolika izrata, toliko da griješi, znači trebaš deset puta više griješi nego dobro čini, pa da budeš bolji nego bolji. Vidi kako Allah primuliše dobro. Za svako dobro djelo deset puta će dobro Evo sad uz Ramazan ovo podne i 70 podne. Još u džamatu puta 25, koliko je 70 puta 25? Koliko? Ne znam, 1250, 1750, je ovdje Ja sam ti rekao, kako mi zaboravio Preko 1000, Sami si, ovo godine u 1000 podne. A ova suneta klanjaš kao pas, vidi kakva voliš ti, trebaš vjerovat tako. Pa i svako dobro djelo Allah će dati 10 više. A grije samo jedan grije. Nema da puta grijeva. Koliko? 1750. 1750, Ja se sjećam, a na mogu to izračuna, evo. Ovo je mača, možda. 1750, ja sam se sjećao tu nekako broje. E, evo, rad, da privodim kraju, ovdje ima. Ovo su bedne, kao distrikt. Distrikt između dženeta i dženema će biti, među prostor. To se zove Arad. Tu biti ljudi koji su ni dobri ni zli. 50-50, jeste razumeli? On je baš kupio bio pola dobra, pola zla. On je šaranje, ali on je nisam i vam. Ne vereš da u a nije ni za džene. Ima, kaže, ali sam ali Boga, ljudi koji će se ukurat u žene. Neće on za nije on radio za žene. Ali nije više, nema znam, kućeka. Jeste razumeli? Ne biš ga iza džene, ne, pa nema ja. Pa nije on iza džene. To pa će ga tu u džene. A ima oni koji su 50-50, pa jedan je tako vago. I znate šta me vagu? Jedan grumin na dženazi, kad je bio kao na su ljudi zagrljali Pa jedan grumen, niti si sidački, banci morate taj grumen zapad, kad se Bogu vada vagla djela. Nemoj ko kić, staj na dženazu, ima neko, neko se dodio za dunjalku ni lopatu. Kuda je to mizir? Da Zagreb na pomogne. Pa i ovaj iz ja i će ova Vlaga, A Allahova vlaga nije ko naša vlada. Kaže, noge Abdullah i ime svuda bit će teški ko uhud. Prema tome, nemoj da mi vagamo našom vagu. A ima Allahova vaga, pa je vaga želju, a ne težinu. Pa možda i ovaj trun i ona marka koja kad dadne sa željom se izvaga. Pa nekom će biti, znači, tu izreći. Pa će šakvatom poslanikovim, oni zarađene, ti koji su u distritu, koji su u prostoru, e, Arabi se zove. Tu će biti šehidi koji su ošli bez dozvore roditelja u kućima, Vidi šehidi, poginuo na Božnji puta, a nije, nismo roditelji za Koliko je važno roditeljsko zadovoljstvo. Koja još ima veze što kaže otac majka. E, vidi da ima veze. Eto, poginuo se kukaće, pa ćeš jedva ući što si, što si još bez zadovoljstva roditelja. Normalno, čija koji nije vanjski taj ovaj, koji nije ono da se mora otvoriti. Kad negdje ideš van, na svoje zemlje, kad je na kad ta, prava sa džihada. Znači, toliko je važno roditeljsko zadovoljstvo. Džaba što si poginuo kao šehid, što nisi oca i materi? I ako ti otac kaže, potjeraj to zvon! potjeraj. Jer jedan kad je došao jednu familiju to je sve ošlo na To je bila jedna prijedna jedna familija. A kad je jedno zvon došao u tu familiju, i otac kad je svuno što poslije neki Zamislite da je otac dijete svoje sumoćno kroz neki Kako je to će, kakav taj ima smrt, kako će on Bogu teško djeva brati, kad ga je otac sumoć propinio i rekao, otiraj zlo, što se to dogodilo, jer je spamila sva ošla nazad. Kad dođe neristak, izvrat uvuče, sva je ona zlo donese, u čitavu familiju, u Ali on nije bio da je otirao. i otac ga je sumoć klevo. Ne, bio mene strah, policija to, šta je radio otac mogu, što ga nije poslušao. E, Šetanje nas napadaju da znate sa četiri strane. S desna, lijeva. Naprijed, nazad. Vidi sad, ti su VBR, VBR, ja sam zove to VBR. Ono, kad puca na sve strane. A ne vjero dosko šeta napadati dosko. Što? On kaže, aj, tam vijemini e, vaš mali, s desna, lijeva, naprijed, nazad. Od ozgo koje je Allah, tražiš pomoć od Allah, ne, ne smije dozgo. Dole je zemlja, a ti budi ponizan po zemlja pa ne smrti ništa. Jer zemlja je, ona sve preradi. Naravno, što i kad je potpani pođu prišli, ona voda sve preradi na kraju kad bude dobro. Pa najbolje vodimo po zemlji, Prerađuju. Ižu bre prerađuju. Kad te neko i potpani dobro I budi ko voda, ti vode sad ako idete u stanju ovako, ona sam zaobiđe. Ona neće ono hoću ovo da ne, neće ovo ona okolo zaobiđe. Pa ako ne mere kao ti za da nije ti imamo ovo. Budi voda, budi zemlja. U vezi sa Allahom, da te sačuvaš šeitana. Dakle, i drugi da će zavoditi sa svih strana. A šta je cilj bilo da Adama da uradi? Kad je rekao dođe vam drve, šta je otio sa tim drvetom? Jer kad je pojavo Bog drve, to je bi dala tako htio. Njima se odnazila stidna mjesta. Oni su se razgoličili. šetar, pored toga što nas zavio u kup, da zvede, hoće da nas ono, rasprini. Jeste razumljeno? Kad vidiš nekoga razgoličenog ili razgoličenog, znaj da je on šeita rastrinu. On je baš razgoličio. Jer onda kad te on rastrinu, onda ti više nimaš svog ništa. To je u kuća bez obrede, bez ključa, bez vrata, to je razvaljena kuća. To je bujrum, evo, radi, radi, šta to može. Kad šeita kad te to razvali, gotovo se. Zato džamija treba svoj Ali kuća ima treba svoj ima svoju timu, nemoj mi odmah tako ne mereš ti direktor doći odmah, trebaš povod do sekretara da se najaviš. Jer tako šetan kad nas razvoli, onda smo mi ko, e tako, po drvo koje nema ni, ni kore, ni risa, ni ništa. Brzo marš istrupno. Eto, da vidim jesam ja to pri kraju, znači, na kraju sam da ovdje kažem da će biti razgovor, kako će to će, ne prijeđe, ne se razvivati, ja ne znam. Samo ovdje stoji strašno ovaj, kako budu oni rekli, daj nam malo vode, evo sad da se posti pa I Nešto što vam je Allah dao, tražit će džehennemlije vode, kako će dženetlije čuti, ja ne znam. Znači, čuće se dženetlije i džehennemlije, pa će kada, daj nam nešto. A njima će biti rečeno, ne to vam je haram. Nema, Allah je vama zabranio vodu i hranu. Pa će imat ključavu vodu, tam će imat krvnje, ne da sad strašno Ali ovo je govori se u Koranu. Ali govori se o koji će mi ljepotima, pa se mi nadamo ne, ništa baš biti uveden u, u, u prostoru, Pa zato se borimo i izramazanje ovo što postimo da bi imali koje dobro djelo više, da bi nam privagnulo dobro da ne bi Jer ne ide ni uglav da mi koji klanjamo da imamo više zla nego dobro. Sad se onda razumijemo koliko je se dobro, a finiše, a koliko zlo samo tako koliko jeste. I eto tako, kaže, vi ste, oni su znate ko su ti, u takadubine um vrajka. To su oni koji će ženom zaglaviti, koji su se šprdali s vjerom i igrali, zabagali. I nisu vjerovali da će doći na ovaj susret. Kad je jedan sam nema ne sudi da kada je ovim dana. Danas ste vi zaboravljeni, nema pomoći ženom. Kao što ste vi zaboravili ovaj susret, zaboravljeni ste. Mi koji klanjamo, koji vjerujemo, koji jedno koliko toliko živimo, vjeri, nadam se Allahove i nismo smo oni koji se igraju, šprdaju s vjerom i koji ne vjeruju susret sa Allahom, mi se nadamo susret sa Allahom, vjerujemo u da ne vjerujemo sudnji dan i nadamo se Lavu i i molimo ga da nam se smiluje.